Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, me lejen dhe mirësinë e Allahut fuqiplotë po takohemi sërish me emisionin tonë atje ku burojnë virtytet. Në të vërtetë, njeriu gjatë gjithë jetës së tij ka një preokupim të madh dhe kryesor që të investojë në atë që i duket se do të përfitojë më së tepërmi prej saj. Në të vërtetë, investimi më i madh dhe më i rëndësishmi është që njeriu të investojë në vetë njerëzit, duke e patur parasysh se disa njerëz kanë nevojë që të zbulohen. të zbulohen talentet e tyre, të zbulohen mundësitë dhe afiniteti i tyre dhe njëkohësisht të njëjtat pastaj të mobilizohen për të mirën e përgjithshme. Mirëpo nganjëherë ndodh që edhe pse dihet burimi i talentit, edhe pse dihet ku ndodhet afiniteti, gjallëria, vullneti, e kështu me radhë, megjithatë, ekzistojnë disa rrethana të cilat ndoshta e bëjnë të pamundur shfrytëzimin e atyre anëve pozitive. Nganjëherë, robëria mund të jetë pengesë e kësaj natyre. Për një gjë të tillë ishte shumë i vetëdijshëm Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Dhe jo vetëm kaq, mirëpo ai ishte prijatar në këtë drejtim dhe një theks të veçantë ai e kishte që disa njerëz mirësi prej mirësive të mëdha me të cilat ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Respektivisht jemi duke folur për reflektimin pozitiv të misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjegjësisht të asaj për të cilën Allahu i madhëruar e ka definuar se vërtet ai ka ardhur si mëshirë për botët. me lejen e Zotit të tyre në rrugën e Atij i cili është i plotfuqishëm dhe i lavdëruar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahas asaj që erdhi për ta shpalosur të vërtetën, për ta zbardhur dhe ndriçuar rrugën e drejtë, për të bërë dallimin mes të vërtetës nga e kota, mes asaj që është e drejtë prej asaj që është e padrejtë. Ai kalimthi arriti të realizojë edhe shumë mirësi të tjera. Prej atyre mirësive, padyshim që është mirësi e madhe shumë që shumë njerëzve ua dhuroi lirinë. Disave ua dhuroi lirinë në kuptimin e ngushtë të fjalës, ngase vërtet jetonin në skllavëri dhe robëri, ndërsa njerëzimit në përgjithësi ia dhuroi lirinë e mirëfilltë, ngase edhe ata që ishin të lirë, edhe ata që mund të mos ishin skllevër, mund të ishin pronarë, mund të ishin të pasur, e kështu me radhë, megjithatë, derisa jetuan jo të përudhur sipas mësimeve të Allahut fuqiplotë, nuk do të thotë se jeta e tyre kishte kuptimin e drejtë. Madje edhe liria e tyre nuk do të thotë se ishte liri e vërtetë. Si mund të quhet liri, nëse një njeri të cilin Allahu e ka privilegjuar, e ka nderuar, e ka ngritur mbi të gjitha krijesat tjera, duke e dalluar me mendje, arsye, me aftësinë për të folur, për të komunikuar e kështu me radhë, ai pastaj kthehet edhe bëhet rob i një materie të cilën ndoshta vetë me dorën e vet e ka përpunuar dhe e ka formësuar. I ktilli assesi nuk është i lirë, e të ktillë, kur lindi Muhamedi sallallahu alejhi ve selem dhe kur u paraqit si pejgamber kishte shumë, madje një numër prej tyre dolën nga ajo robëri, dolën nga ajo errësirë dhe u përudhën në rrugën e drejtë të cilën e trasoi Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Pra, ai erdhi që të gjithëve t'ua dhurojë lirinë, mirëpo virtit, virtyt i tij ishte se bashkëndiente me skamnorët. I dhimbseshin ata të cilët jetonin në gjendje të mjerueshme. Solidarizohej me skllevërit, me të sëmurët, me të dobëtit e kështu me radhë. Dhe në të gjitha këto raste, ato ndjenja që i kishte në brendinë e tij, ndikonte që ato të manifestoheshin shumë pozitivisht edhe me sjelljet dhe veprimet e tij. Në anën tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me investimin e madh që bëri në lirimin e robërve kemi përmendur në emisionet e kaluara se gjatë jetës së tij ka liruar diku rreth 63 robër aq sa edhe ish, ishte numri i viteve të jetës së tij. Ndërsa bashkëshortja e tij humane, solidare, fisnike, Hadixheja radiallahu anha, qëndron se ka liruar 67 robër, gjithashtu aq sa ishin vitet e jetës së saj. Ata të dy së bashku kishte raste kur kishin robër që kishin qenë në pronësi të njërit apo tjetrit e pastaj të dhuruar, mirëpo të liruar gjithashtu së bashku. Në anën tjetër, është përmendur dhe, dhe vazhdon të përmendet e të flitet. Madje njerëzit e mençur mahniten prej gjesteve dhe prej virtyteve të këtilla. Se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në raste të luftërave, në raste kur, ndoshta më së tepërmi ndikonte që edhe njerëzit e lirë të kalonin në robëri dhe në skllevëri, se si, se si sillej ai me robërit e luftës dhe si i lironte ata. Madje, në disa raste të veçanta, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem lironte robreshën dhe pastaj i ofronte asaj nderin që të bëhet gruaja e tij. Dhe një gjë e tillë padyshim se ishte privilegj dhe nder shumë i madh, një respekt shumë i veçantë për atë femër, për atë grua e cila deri para pak çastesh nuk ishte gjë tjetër përveçse një skllave. Dhe skllavi apo skllavja Ishte e njëjtë sikur të ishte diçka prej pronës së njeriut. Njeriu kishte të drejtë të bënte çfarë të dëshironte me skllavin apo skllaven e tij. Dhe ta ngrisësh një individ, ta ngrisësh një person prej asaj pozite të ultë, prej asaj gjendje shumë të pavlerë dhe të mjerueshme dhe ta ngrisësh në një piedestal kaq të lartë të vlerave, të autoritetit dhe të respektit, s'ka dyshim se është një humanizëm dhe është një zemërgjerësi shumë e madhe. Sot, me lejen e Allahut fuqiplotë, do të flasim për disa shembuj se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që liroi skllevër nga robëria, jo vetëm që liroi robër lufte, mirëpo investoi aq mirë, aq pozitivisht, aq me vend në jetën dhe ardhmërinë e tyre, saqë me të vërtetë ata sikur të mos ishte ai investim, nuk do të bëheshin ata që u bënë. Fjala është për disa njerëz të cilët në historinë islame vërtet janë të veçantë. Një rast të këtillë e kemi me një skllave e cila ishte skllave që nga origjina e saj. Fjala është për një zonjë e cila është bërë zonjë më vonë e respektuar dhe e nderuar për zonjën Marie e cila ishte me origjinë nga Egjipti, me prejardhje koptase, ajo kishte qenë robreshë në pronësi të Mukaukisit, të mbretit të Egjiptit në atë kohë. Dhe Mukaukisi i cili e kishte pranuar krishterimin, kur dë, kur dëgjoi për paraqitjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shenjë respekti ndaj tij, që mund të ketë qenë respekt e, diplomatik ta ketë konsideruar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam një lloj pushtetari, një lloj lideri dhe në shenjë respekti ndaj këtij partneriteti të konceptuar sipas e, mendjes dhe sipas logjikës së Mukaukisit, ai i dërgon disa dhurata dhe në mesin e dhuratave është edhe robresha apo skllavja e quajtur Maria. Këtë skllave Ishte e vetmja që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e trajtoi si të këtillë. Mirëpo, nëse mundohemi që sado pak të mendojmë rreth gjendjes së asaj kohe, rreth raporteve shoqërore që mbretëronin brenda komuniteteve të asaj kohe, do të vërejmë se islami vërtet solli rregulla që ishin të mrekullueshëm edhe për atë kohë por edhe për gjitha kohët që vijnë më pas. Ngase njerëzit e asaj kohe silleshin në mënyrë shumë të panjerëzishme ndaj skllevërve. Ata i trajtonin sikur të mos ishin krijesa njerëzore. Do thotë silleshin me ta ashtu sikurse sillet një njeri të them kushtimisht i pandërgjegjshëm me pronën e vet. Do thotë i trajtonin në mënyrë shumë shumë shumë jo humane. Megjithatë, erdhi Islami dhe shumë prej atyre rregullave, qofshin ato të shkruara apo të pashkruara, të xhahilijetit, të injorancës së asaj kohe, i anuloi dhe i zëvendësoi me rregulla të mirëfillta, me rregulla humane. Një prej këtyre rregullave është se kur njeriu e, të ketë kontakt me skllaven e tij që sipas rregullave është gjë legjitime nëse lind fëmijë prej atij kontakti, prej asaj lidhje, atëherë lindja e fëmijut me automatizëm nënën e vet e liron prej skllavërisë dhe prej robërisë. Maria, e cila i erdhi Muhamedit sallallahu alejhi ve selam si peshqesh prej mbretit të Egjiptit e që ishte skllave dhe robreshë, i lindi Muhamedit sallallahu alejhi ve selam një fëmijë. Lindi djali i saj Ibrahimi, që njëkohësisht ishte djali i Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe për të cilin u gëzua shumë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Madje, ishte një nder dhe privilegj i madh, ishte një dhuratë e veçantë që Allahu i dha Maries, ngase Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem fëmijët që i kishte patur i kishte me Hadixhen, të gjithë, djem dhe vajza, dhe me asnjë prej grave tjera nuk kishte fëmijë përveç se me Marian që me të e kishte Ibrahimin të birin e vetëm prej grave përveç Hadixhes. Dhe kjo me të vërtetë ishte një një privilegj i madh për Marian e cila në mënyrë automatike kaloi në kaloi në liri dhe u bë grua e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nëna e djalit të tij. Kësisoj ë jo vetëm që bëhej një ngritje në pozitën shoqërore, prej skllavit, prej robit, në njeri të lirë. Mirëpo, prej një skllavi pa vlerë bëhej njeri me autoritet shumë të madh, posaçërisht duke e patur parasysh se gjërat lidheshin me personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me jetën e tij, që ishte epiqendra e Islamit, epiqendra e komunitetit musliman dhe në këtë formë Gratë e tija bëheshin nëna të besimtarëve dhe ngriteshin në një pozitë dhe një dhe fitonin një autoritet shumë të madh. Të gjitha investimet dhe të gjitha angazhimet e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam për të liruar skllevër dhe robër, vërtet të gjitha ishin me vend, dhe jo vetëm kaq, mirëpo reflektimet pozitive tek të gjitha ato ishin shumë të mëdha, mund të themi ndoshta edhe të panumërta. Do të përmendim një rast të veçantë. Fjala është për një njeri i cili njihet e me jetën e tij se ka bërë se ka bërë një udhëtim shumë të gjatë dhe një investim shumë të madh në kërkim të së vërtetës. Fjala është për Selman el-Farisiun, i cili ishte me prejardhje persiane. Dhe e dimë historikisht se persianët sipas besimit ishin adhurues të zjarrit. Selmani madje bënte pjesë në një familje e cila kishte autoritet në këtë drejtim ngase babai i tij ishte kujdestar i zjarrit, i atij zjarrit tek i cili zhvilloheshin ritualet adhuruese të asaj kohe. Duke e patur këtë pozicion në shoqëri, ai mendonte se një besim i këtillë nuk është i drejtë. Andaj e shqetësonte shumë fakti se si mund të gjindet besimi i drejtë, se si mund të arrihet deri te besimi i drejtë. Dhe filloi një udhëtim jo të shkurtër, edhe jo pak të mundimshëm, në kërkim të së vërtetës. Gjatë atij udhëtimi hasi në peripeti të ndryshme, por do ta përmendi përfundimin i cili ishte duke qenë në Sham Selmani dëgjon se mëson prej disa priftërinjëve të krishterë se ka ardhur koha që të paraqitet pejgamberi i fundit i njerëzimit. Dhe sipas përshkrimit ai do të paraqitej në Hixhaz, do thot Meka, Medina e sotme. Selmani vendosi menjëherë që të udhëtonte për në atë vend në pritje dhe në kërkim të të dërguarit, shpëtimtarit të njerëzimit, dhe gjatë rrugës iu lut disa njerëzve në një karavan që ta marrin me vete. Ata e morën me vete megjithatë gjatë rrugës e tradhtuan dhe kur arritën në Medinë e shitën për skllav. Dhe kësisoj Selmani e priti ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gjendje të skllavërisë. ishte në pronësi të një çifuti i cili banonte në Medinë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi Selmani kishte dituri paraprake për përshkrimin deri në detaje të pejgamberit të fundit që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kishte dituri dhe njohuri paraprake për përshkrimin dhe pamjen e tij fizike, për cilësitë dhe virtytet e tij morale, për rrethanat në të cilat do të paraqitet, për doktrinën e tij e kështu me radhë. Dhe kësisoj ai sapo dëgjoi se është paraqitur dhe ka ardhur, ka arritur në Medinë, i Dërguari i Fundit, u nis për ta takuar Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem. Kur u takua me të, bëri një lloj testi, bëri një lloj shikimi të shohë a është ky njeriu të cilin un po e pres tash sa vite dhe jam në kërkim të tij apo jo. Dhe u bind se me të vërtetë ky është ai i fundit. Ky është i dërguari i Allahut. Dhe besoi e iu rrëfye Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem duke i treguar për jetën e tij, për rrugën në kërkimin e të vërtetës, për peripetitë që i kanë ndodhur, vuajtjet, sakrificat e kështu me radhë. Dhe në fund i tregon për gjendjen e tij momentale, duke i thënë se unë padrejtësisht kam përfunduar, kam përfunduar si skllav në pronësi të një çifuti. Ai çifut un kam folur me të dhe ka pranuar që të më lirojë, mirëpo përballë një kompenzimi i cili nënkupton që unë të siguroj dhe t'i jap atij një sasi të të hollave në ar dhe njëkohësisht të siguroj dhe t'i mbjell atij treqind fidane të palmave të hurmës. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke i parë kualitetet dhe vlerat e Selmanit. duke e parë dëshirën dhe entuziazmin e tij për të arritur deri te e vërteta, e cila i kishte kushtuar atij shumë. Duke i parë se me të vërtetë ky njeri meriton të ndihmohet, i nxiti muslimanët që ta ndihmojnë, i thirri ata në aksion dhe në solidaritet. Transmetohet në hadithe autentike se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vet ka marrë pjesë aktivisht në përkrahje të Selmanit për t'u liruar nga robëria. Dhe thuhet se të 300 palmat, të 300 fidanët e palmave që janë siguruar nga ana e muslimanëve në mbjelljen e të 300-tave ka marrë pjesë fizikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i ka siguruar Selmanit një copë ari dhe i ka thënë: O Selman, shko me këtë ar tek ai zotëriu yt dhe do ta shohësh se Allahu do të të dërgojë bereqet në këtë sasi ari që të të mjaftojë ty për t'u liruar. Dhe gjithashtu edhe pse kur është nisur ajo ka qenë një një copë e vogël ari, mirëpo Allahu i madhëruar e ka rritur ate saqë kur ka shkuar tek çifuti ajo ka qenë çaq sa i ka mjaftuar Selmanit për t'u liruar nga skllavëria. Pastaj Selmani vazhdoi të jetë një anëtar shumë i rëndësishëm i komunitetit musliman. Vazhdoi Selmani që të jetë një ushtar besnik për çështjen e Islamit. Vazhdoi Selmani që të jetë një shoqërues shumë i denjë dhe shumë i mirë i Muhamedit sallallahu alejhi ve selem. Ai u bë i dashur për të gjithë. Saqë një herë në mesin e muslimanëve, të cilët ishin ensar vendas, mikpritës të Medinës dhe ishin muhaxhir, emigrantë apo të ardhur të shpërngulur nga Mekka, lindi një polemikë. Nga dashuria e madhe dhe respekti i madh që kishin për Selmanin, çdonjëri pretendonte se Selmani është prej neve. Muhaxhirët thanë, Selmani është prej neve, Selmani është muhaxhir, ngase origjina e tij nuk është prej Medinës, ai ka ardhur prej jashtë Medinës këtu dhe e konsideronin si emigrant dhe kjo ishte e përbashkëta mes Selmanit dhe muhaxhirëve. Ndërsa ensarët Pretendonin se Selmani është prej Ensarëve, thonin Selmani është i yni ngase ju o Muhaxhir, kur keni ardhur prej Mekës, Selmani nuk ka ardhur prej me juve, Selmanin e keni gjetur këtu. Dhe kësisoj ata e bënin një të them kushtimisht një polemikë të ngrohtë, një polemikë e cila për Selmanin sigurisht do të duhej të ishte shumë e këndshme, ngase çdonjëri prej neve sigurisht se do të ndihej shumë mirë sikur njerëzit të bënin gara se a do të jetë ky njeri prej neve apo prej neve. Mirëpo, ajka dhe ëmbëlsia e gjithë kësaj polemike, e gjithë këtij debati ishte prononcimi i të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. i cili tha, Selmanu minna Alil Bejt, Selmani është prej neve, Alil Bejtit, prej familjes profetike. Nuk ka dyshim se një kualifikim të këtillë do ta dëshironte apo do ta andrronte secili musliman. Si të mos jetë e kandshme, si të mos lakmojë njeriu që të jetë pjesëtar dhe anëtar i familjes së Muhamedit sallallahu alejhi ve selem. Madje, kur e kemi parasysh se nuk ekziston lidhja biologjike, të të konsiderojë i Dërguari i Allahut se ti je pjesëtar i familjes së tij, kjo me të vërtetë duhet të meritohet. Kjo me të vërtetë duhet të të çmohet prej anës së tij, të çmohen kualitetet, cilësitë e atij personi, në mënyrë që si rezultat të vijë që vërtet ai të jetë i pranuar dhe të jetë njëri prej anëtarëve të familjes së tij. Kësisoj ndodhi me Selmanin, një njeri i cili filloi rrugëtimin e tij me origjinë persiane, filloi rrugëtimin e tij si një njeri anonim, si një njeri të cilin askush nuk e njihte, pastaj shkoi në Sham, pastaj kaloi tek disa priftërinj nga njëri tek tjetri e kështu me radhë derisa Njerëzit nuk e shitën padrejtësisht si skllav dhe përfundoi si rob apo skllav në pronë të një çifuti në Medinë. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alejhi ve selem e njohu Selmanin sa e pa. Pastaj çdo ditë që e njihte ma mirë, i bëhej ma e qartë se vërtet Selmani ishte njeri në të cilin bën të investohet. Në të vërtetë, secili njeri që jeton në skllavëri, secili njeri që është në mjerim, çfarëdo që t'i ndihmohet atij njeriu, Ai investim nuk do të shkojë poshtë, ai ai investim nuk është dam. Mirëpo, nëse i njëjti investim bëhet për një njeri i cili posedon vlera të veçanta, atëherë s'ka dyshim se e, e mira e kësaj është e shumëfishtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam madje ka paralajmëruar se Selmani është sabiqul fursi ila al-islam, pararoja apo paraprisi i persianëve në Islam. Dhe vërtet pas këtij paralajmërimi ndodhën përleshjet, ndodhën fërkimet, ndodhën përzierjet në mes komuniteteve dhe depërtoi Islami edhe në Persinë e asaj kohe. Madje Selmani mbijetoi derisa i përjetoi edhe përhapjen e shtetit Islam, duke e përfshirë përhapjen edhe në edhe në Persi, vendin e origjinës së tij. Rastet e lirimit të robërve vërtet janë prekëse dhe secili prej këtyre rasteve e ka mesazhin dhe porosinë e vet. Folëm për raste të cilat i ka praktikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë vetë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Mirëpo ka edhe raste kur njerëzit të inspiruar nga mësimet e Muhamedit sallallahu alejhi ve selem dhe të nxitur nga inkurajimet e tij kanë ndërmarrë hapa të këtillë dhe vërtetë angazhimet e tyre kanë qenë shumë të qëlluara. Një rast të këtillë e kemi kur një njeri i madh e liron nga skllavëria një njeri tjetër i cili gjithashtu është njeri i madh, e pastaj një njeri i tretë i madh deklaron thotë Zotëriu ynë e ka liruar nga skllavëria Zotëriun tonë. Për kë bëhet fjala do të kuptojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Përgjigja do të bëhet e qartë kur të dakordohemi se të jesh skllav nuk don të thotë se nuk ke mundësi të jesh zotëri. Të jesh i varfër apo të jesh pa pozitë ose pa autoritet ose jo i famshëm. Kjo nuk don të thotë se në vetvete nuk ke tipare të zotërisë. I këtillë ishte protagonisti i rrëfimit tonë. Fjala është për një skllav i cili jetonte në Meke në kohën kur u paraqit Muhamedi sallallahu alejhi ve selem si pejgamber i Allahut. Një zezak me prejardhje nga Abisinia apo Etiopia e sotme. Quhej Bilal ibn Rabah. Ky Bilali ishte në pronësi të njërit nga idhujtarët e Mekës, një njeri me autoritet, por njëkohësisht ishte edhe despot. Mirëpo ndodhi që Bilali, i cili në shpirtin e tij dhe në qenien e tij ishte zotëri edhe pse ishte skllav, ta pranojë Islamin. U bë musliman edhe pse pozita e tij ishte shumë e pafavorshme për një gjë të tillë. Në të vërtetë, në atë kohë të fillimit të shpalljes, të fillimit të thirrjes islame, edhe njerëzit e lirë, edhe njerëzit me autoritet, edhe njerëzit e pasur, edhe pse ishin të paktë, po kishte të atillë, e kishin vështirë ta praktikonin Islamin. Nëse kësaj ia shtojmë edhe faktin që ndonjëri ishte skllav dhe pa pozitë, pa autoritet, pa mbrojtje të mjaftueshme, atëherë praktikimi i tij i Islamit bëhej gati i pamundur. Megjithatë, heroi ynë Bilali e pranoi Islamin dhe të gjitha torturat I gjithë terrori që ushtrohej mbi të, nuk e lëkundën atë nga besimi i paepur. Vazhdoi pronari i tij bashkë me shokët e vet ta torturojnë Bilalin, të kërkojnë prej tij që me çdo kush, me çdo kusht të hekë dorë dhe ta braktisë Islamin. Me çdo kusht të flasë gjëra të këqija, sharje dhe ofendime për Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem dhe fenë e tij. Megjithatë, Bilali qëndroi stoik në besimin e tij dhe nuk thonte tjetër përveç një fjalë të cilën ishte i bindur se ishte e mjaftueshme për t'iu kundërvënë gjithë asaj propagande anti-islame. Bilali vazhdonte të të përsëriste Ehadun Ehad, Allahu është vetëm një, Allahu është vetëm një. Më vonë Bilali rrëfen thotë sikur të më kishte rënë ndër mend ndonjë fjalë e cila idhujtarëve do u vinte më rëndë sesa fjala ime Ehadun Ehad, sigurisht se Kisha për ta thënë, mirëpo në ato momente nuk më kujtohej fjalë më e madhe dhe më domethënëse se kjo. Vazhdon represioni, vazhdojnë torturat, me këtë edhe nxitet dhimbshuria e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem për Bilalin dhe për të gjithë ata të cilët ishin sikur Bilali. Një herë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem u ankua respektivisht sikur të qante për muslimanët që ishin në gjendje sikur të Bilalit dhe kërkoi prej atyre që kishin sadopak mundësi e që gjithsesi ishin të paktë në numër, Kërkoi prej tyre që të solidarizohen me vëllezërit e tyre. Muhamedi sallallahu alejhi ve selem nxiti dhe inkurajoi që dikush të angazhohet për ta blerë Bilalin, për ta blerë, për ta blerë skllavin i cili në shoqërinë e asaj kohe konsiderohej si një gjësend që mund të blihet dhe të shitet. Kush do të paraqitet për ta arritur nderin dhe privilegjin që të jetë realizuesi i këtij projekti. Kush tjetër përveç Ebu Bekrit, i cili gjithnjë ishte i pari, gjithnjë ishte kampion në vepra të mira. Ai shkoi tek zotriu i Bilalit, tek ai idhujtari që e mbante në pronësi Bilalin, e i cili në një farë mënyre dhe kishte hequr dorë, ishte zhgënjyer dhe ishte Ishte pesimist se Bilali ndonjëherë do, do t'i hynte në punë dhe iu ofrua me ofertë, i tha, a do të ma shesësh skllavin tënd Bilalin? Ai tha po, dhe u dakorduan për një sasi të caktuar të të hollave, të cilat Ebu Bekri i pagoi pa kurrfarë hamendje. Kur ndodhi shitblerja, ish-pronari i Bilalit tha, vallahi sikur të më kishe ofruar një të dhjetën e asaj që kërkova, do të ta kisha shitur Bilalin. Ebu Bekri iu përgjegj, sikur të më kishe kërkuar dhjetëfishin e asaj që të dhashë, unë prapë do ta blija. Ngase Ebu Bekri ishte shumë i vetëdijshëm se për çfarë njeriu, për çfarë kualiteti, për çfarë vlera bëhej fjalë. Dhe kur dëgjoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Ebu Bekri e kishte blerë Bilalin, i tha, o Ebu Bekër, më ban mua ortak në shitblerjen që ke bërë. Qëllimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte që të bëhej bashkëpjesëmarrës në shpërblimin, në sevapin, në vlerën e asaj vepre të madhe. Ebu Bekri i tha, o i dërguari i Allahut, unë tanimë e kam bërë një gjë të tillë. Ti je bashkëpjesëmarrës ngase për shkak të inkurajimit tënd, unë e mora guximin ta ndërmarr atë hap dhe njëkohësisht të marr ty për dëshmitar se tanimë e kam liruar Bilalin nga skllavëria. Do të thotë, nuk e kam blerë që të bëhet skllavi im pasi që ka qenë skllavi i një armiku të Islamit, mirëpo unë e kam blerë atë që të bëhet një njeri i lirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Bilalin në hadithe të shumta, ka folur për te. Ekzistojnë hadithe autentike të cilat tregojnë se vërtet Bilali është njëri prej të përgëzuarve, njëri prej të garantuarve me xhennet. Kjo tregon se Bilali ishte njeri i madh dhe të bëhet dikush shkaktar që një i garantuar me xhennet të lirohet nga skllavëria, kjo nuk është vërtet, nuk është vepër e vogël. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për Bilalin ka thënë huwa sabiqul habasha ila al-islam, ai është paraardhësi apo paraprijësi i abisinasve në islam. Bilali dhe Ebu Bekri, dy protagonistët e këtij rrëfimi dhe kësaj ngjarje të madhe, të dytë njerëz të mëdhenj, të dytë njerëz të garantuar me xhennet, Megjithatë, tani del në skenë protagonisti i tretë i kësaj ngjarje, i cili flet fjalë miradije për të dytë. Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur flet për Bilalin, thotë ai është hasenetun min hasenati Ebu Bekr. Është një vepër e mirë prej shumë veprave të mira që ka bërë Ebu Bekri në jetën e tij. Ndërsa kur flet për Ebu Bekrin, thotë Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, Seyyiduna a'taqa seyyidana. Ky është zotëriu ynë. Ky është njeriu i cili në mesin tonë ka një autoritet të pakontestueshëm, përveç tjerash edhe për shkak se ka liruar nga skllavëria një zotëri tonin, një njeri i cili gjithashtu tek ne ka autoritet të pakontestueshëm. Kështu ishin shokët e Muhamedit sal-lallahu alejhi ve sellem. Të inspiruar dhe të nxitur nga mësimet e tij, ata kësisoj e çmonin lart njëri-tjetrin, jo shikuar nga prejardhja e tyre gjenealogjike, jo shikuar nga gjendja e tyre ekonomike, jo shikuar nga pozita e tyre sociale dhe shoqërore, mirëpo shikuar nga pikënisja e vlerave dhe virtyteve. Të gjithë ata ishin të mësuar nga Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, të inspiruar nga udhëzimet e tij. Ky i dërguar i Allahut, i cili gjithnjë njerëzit i çmonte sipas asaj që kishte dhe që vrente se kanë në brendinë e tyre dhe jo sipas asaj që posedonin në duart apo në xhepat e tyre. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem një herë Duke kaluar, fjala është për të njëjtën periudhë, për kohën kur në Meke muslimanët persekutoheshin, kur mbi ta ushtrohej represion dhe terror. Duke kaluar kah një familje e cila ishte familje e varfër, familje në pozitë të palakmueshme, familje e cila torturohej prej idhujtarëve, prej mushrikëve, dhe nuk i mbeti gjë tjetër Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, ngase nuk mund të ndërmerrte kurrfarë hapi konkret në ndihmën dhe përkrahjen e tyre, ngase edhe vetë personalisht bashkë me familjen e vet ishte i rrezikuar, atëherë i mbeti që vetëm t'i inkurajonte me fjalë, duke u thënë, Sabran ala Yasir, Fe inne mev'idekumul xhenne,, O familje e Jasirit, o ju mbi të cilët po ushtrohet represion dhe dhunë, o ju të cilët për hir të Allahut dhe për hir se jeni besimtarë po torturoheni, bëni durim, ngase përfundimi juaj do të jetë Xhenneti. E kemi edhe një rast tjetër në të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se një ish skllav ka autoritet. Fjala është për Suhejbin, i cili ishte me origjinë arabe, mirëpo për shkak se dikush e kishte rrëmbyer si fëmijë nga familja e vet, pastaj e kishte dërguar dhe e kishte shitur padrejtësisht tek bizantinët si skllav dhe ai ishte rritur atje duke qëndruar vazhdimisht si skllav, pastaj është rishitur prapë në Mekë. Në vendin e tij të origjinës është njohur si Suhejb Er-Rumi, Suhejb Bizantini. Dhe, kur Suhejbi u bë musliman, arriti të lirohet nga skllevëria, arriti të punojë, ishte i suksesshëm, arriti të grumbullojë pasuri. Dhe kur erdhi koha e hixhretit, Suhejbi deshi të bënte hixhret, të emigronte, duke marrë me vete pasurinë që kishte fituar. Mirëpo i dolën përpara disa mushrikë duke i thënë, Ti ke ardhë në vendin tonë duke mos patur asgjë dhe tash dëshiron të ikësh me pasuri të madhe, ne nuk do të lejojmë që të ndodhë një gjë e tillë. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem pastaj e përshkruan vendimin që kishte ndërmarrë Suhejbi në ato momente shumë të ndijshme. Suhejbi ju tha mushrikëve, Po u lë pasurinë nëse më premtoni se do të më lini të lirë që së paku unë vetë të emigroj. Ata i dhanë fjalën, ai u dha pasurinë ndërsa vetë emigroi, kur u takua me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem dhe i përshkroi ngjarjen se si ka qenë, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i tha, Rebihal bej'u Eba Jahja, O Suhejb, o Ebu Jahja, tregtia që ti ke bërë, shitblerja që ti ke bërë, investimi që ti ke bërë, vërtet është shumë fitimprurës për ty. Ndërsa, për te, ka thënë ashtu sikur se kishte thënë paraprakisht për Bilalin, ashtu sikur se kishte thënë paraprakisht për Selmanin, Suhejbun sabikur sabikur Rumi ilel Islam, Suhejbi është ai i cili u parapriu bizantinëve në Islam. Ishte i pari që kishte ardhur nga ai vend dhe e kishte pranuar Islamin. Kësisoj ishte të nderuar shikues sjellja dhe qëndrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj skllevërve. Kësisoj ishin inkurajimet e tij edhe atëherë kur vetë personalisht nuk kishte mundësi që të ndikonte që atyre t'u përmirësohej gjendja. Ai i inkurajonte të tjerët që të shpenzonin, që të harxhoheshin, që të investonin në lirimin e skllevërve dhe ata ish-skllevër pastaj u bënë njerëz të mëdhej, të cilët lanë gjurmë me jetën dhe veprimtarinë e tyre, lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë njerëzore në përgjithësi e në atë islame në veçanti. Këto ishin disa nga virtytet e mëdha të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me të cilat akoma nuk e kemi përfunduar, shpresojmë se Allahu i Madhëruar do të na jap mundësinë dhe kënaqësinë që prapë të takohemi me virtytet e të dërguarit Muhammed alejhi salatu vesselam. Deri në takimin e radhës, ju lë në përkujdesjen e Allahut Fuqiplotë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.